ويتذكر العاق أنه سيرجع إلى الله ويلاقي عقوبة عقوقه فيرتدع عن لؤمه وعقوقه ناكم بوكي العاق ilimtoto anayemwaasi na kumfanyia uovu mzazi wake kuwa atakutana na adhabu ya ule uovu anaomfanyia mzazi wake na uovu wake ataukuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo kile unachomfanyia mzazi wako kumbuka ikiwa ni wema basi wema ule utakutana nao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na Allah atakulipa kulingana na wema wako na hilo ukilikumbuka litakusukuma wewe katika kuzidi kufanya wema ukijua kuwa malipo yapo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na ikiwa ni muovu kumbuka kuwa uovu wako utaenda kukuta adhabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala iwe angalau ni sababu ya kukurudisha nyuma wewe usiwafanyie uovu wazazi wako